rwakundiye abo bose abo rero ni musoni evariste ngo urukundo rwakundiye abo bose bagize imana bakakubamwo ngo ishugwe rimotera neza niko karirimbo kadutanguriye kino kiganiro cacu gagize igihugu cacu c'u Burundi hariya mu buhinga bw'ivyuma rwose kubw'Imana arambwiye ko mu wa mbere aza yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe Aro Eh, muri ko muravugana na bikora koronka ryaje ku mutima wa ruberi komine kinya mu ntara ya ruyigi inde ikora koronka ryaje ni sawa waje waje ego buhoro buhoro uvuze kuri mu ruyigi y'amajanye iruberi muri komine kinya mu ntara ya ruyigi muri zone ya kabanga aha karibu gira ico dushikije makuru abaye ngaho tutamenye Asha twebwe ngaho iruberi ku gasoko ko ku musebe ariho umugabo baraye bicira mu cyo misi mbugita ni bande bamwishe baje bamwishe nawe turamenya atari matohoza ivyo vyabaye nka ryari ejo byabaye nk'isaha imwe n'igice cyo mw'ijoro iri joro ryakeye rishyira kuri uno munsi wa mbere iri ryakeye ryabaye hariya ryo kuwimana hmm, none mwebwe kugira mumenye ko yapfuye mwabonye ikiziga canke baje kubatabaza kuvuga tumaze kuba tumutabaye tugatuma ko ambirasi imujyanye ku bitaro ikinyinya hmm. mu kanya baciye batubwira yuko acikanye ntamenya mu gitondo yuko yamaze no gucikana nyine mm, none uwo muntu yagandaguwe ntari amatati cyangwa ingorane yari afise n'abandi bantu mu kibano wabye nta ngurane yanyuzitaniye n'abantu yari umuntu yava muri bucyo ubwayo irare yagura imise iby'abantu nagura mu bivuzi kabiri mm. none abajeje umutekano ngaho mu ruyigi ku bijyanye n'amatohoza umunywanyi yamaze kuva ku murongo ariko inkuru yari yayitanze aha undi munywanyi ku murongo aro Ewe. yewe wiharo eh agakuru rakari gufashe. <laughs> na cyane cyane cyangwa ari kuragi kigori. <laughs> Oya. Oh, eh karibu yego eh ninde niyo nguru samwe ni sawa samwe ni sawa no ko utwakuri he ku mutumba wa kigomago mhm mm ngamu kigomago mani sawa ni sawa no eh kazi udushikiriza makuru ngaho yabaye ngamu kigomago Mm -hmm. ajyaho amakuru n'amashikiriza mm. asanzwe azwi kweri ahubwo cyo niyumvira asinzi ko amenyesha amakuru ibyiyumviro tuza turabatura ko imbere e, aba nyine bajeje gufata ingingo cyangwa abo witwa b'imbere e. aha nabo nyine bari ku murongo kuko nabo nyine kino kiganiro baba bakirindiranye igishika kugira ngo bumvirize avugwa mu gihugu yego ukuvuga rero ikibazo rero dufise ngaha ni wacu mm. ni kibazo cyo kwaba umuntu yabuze hangere kandi urabona n'igihe cyo gutera kiho kiragenda mm, n'ubu e, ifumbire ntiyabashikira urumva angere ukuntu bayizana bayizana ukuntu mm, gute urumva none bazanye nk'imodoka imwe mu banyagihugu barenga nk'ibihumbi nka bitatu cyangwa bine mm. none iyo angere wumva haza ikwira abantu bose baga none nta ntonde ziba zakozwe kugira ngo uno munsi nimba bahaye abo ngaha ejo bace bahereza abo kundi mutumba ntawe uzi ukuntu aha samuel yamaze kuva ku murongo reka arashikiriza ikibazo cy'ifumbire mu kigomagoma undi munywanyi ku murongo aro aro aha munywanyi biboneka ko aciye ava ku murongo kumbure ngira ngo aracyashyiramo utuyinite aha nifuriza n'umunsi mukuru mwiza aberanda bose babaherereye uno munsi wari umunsi mukuru w'aberanda arufose ndazi yari yanye muri salamu alaikum <laughs> uwo munsi ntibawemera aha undi munywanyi aro aro aro mwiriwe neza inde aro winda kumva ninde atwakuye ah, aro yenda eh, kumva musaza urinde karusi e eh, karusi akazina kanyu ninde Alo? Uyaro, mwiriwe? Na mahoro. Eh, na mahoro. Namwe ni sawa? Ye nitwa Bizimana ino mukayaza kusamba mwiruzi muri komine Mishiha. Bizimana ande? Jean Paul. Ni sawa Jean Paul. Ni sawa kwe turashima. Aha, imishiha makuru yabayo nga mu canguzo tutamenye nayaye. Yike nagoma mvuge. Mhm. Mm Nagira shimire kweri umushikiranganje kinera yadukoreye nahora saba. Mhm, mm umushikiranganje wahe? ajejwe iby'ubudandaji ko iniwacu imishiha amasiringi yari yarazimbye cyane mm. ageze ku ijana na mirongo itandatu mhm. none ubu kabisa yadukoreye kabisa ubu yagabanutse ageze ku ijana na mirongo ine n'atanu mm. ahubwo ikintu nagomba kumusaba mhm. asha dukurikirane bano bantu kabisa b'abavunjayi bini mishiha mm. akorere n'igipolisi kabisa baturabire ukuntu boyagabanya rwose kuko amarundi yarateye agaciro kabisa n'imishiha kandi ndibaza yazimbye n'imishiha gusa nk'ikobero hoho ndazira zimbutse mhm, abo umushikirangangira niwe yari yishike ngaho imishiha kugira ngo agabanye amashiringi canke yarungitse intumwa oya ahubwo ngira yarungitse ngira nk'intumwa canke yaciye ku gipolisi kuko numva byaraciye ku gipolisi abapolisi barafata abantu uzenya abavunjayi mhm, ubu rero ishiringi rica rivunjwa ngahe ubu ni ijana na mirongo ine n'atanu ijana na mirongo itanu hamwe kibuye ku muvunja yitwa hakiza niba numvise avunja ijana na mirongo itanu gusa mm, mu minsi nawe mwaca muvunje kurangaye mu minsi twaba tuvunja kujyana na mirongo itandatu mm. ego kabisa amarundi yari yataye agaciro kabisa ubu rero bice biborohera gusuma ibintu ngaho tanzania kubera ishiringi ryakorotse byaba bitworohera cyane kabisa mhm. eh. ndawushimire cyane jean paul kuri iyo nkuru duhaye ngaho imishiya nawe ndabashimiye kabisa bikubita agashyi amarundi yacu ariyo agaciro bareke kuzuza ibintu by'abanyamahanga kuko mm. dukita y'iwacu urakoze cyane yego nawe murakoze kwisanganiza eh ugire n'umunsi mukuru mwiza w'aberanda undi munywanyi ku murongo aro aro radio isanganiro eh radio isanganiro washitse inama isumba ingimba yego jeba muri commune mutaho akazina ninde Eh, eh, umutomba muriri eh, akazina nako ninde wa kera komine mutaho umutumba muriri eh navyumvise kuva mutaho akazina baca bakwitande yego twe dufise ingorane akazina ingorane zatwanya izina ninde hangana nama igitari banza widondore wa kera kugira batwumviriza bumve uwuriwo ninde yatwakuye ku buryo natwe tudatahura kandi ariyo twakuriye mhm kandi na sokuru wacu yahasize ariko tuhakorera mm. akaba yatuye amaze imyaka mirongo irindwi n'itanu atawigeze amukoroga umugabo witwa nukamazina mariko agomba kugihagira nabi yiwe ruvanye n'umuko bagomba gukumira umuryango umwe ariko mwari tubutungane niho twaragiye turabiraba aho bagiye barashyikiriza imanza zimwe zimwe mu ijoro baza gushyikiriza amatungo mu ijoro rero twebwe twasaba ubushikiranganzi vile neza nimi jangu ingana irenga amajana atatu mhm. n'ahantu aho manyuma nk'imahegitari arenga vitatu kudira baritura vile andi ikiwazo kandi ikibazo cy'iwacu bakitwara iki goze kuko twebwe turabona yuko twaca twangara mhm, musitanire wa mukaba mukoze mustaniri wako komine mutawo mwaramutuye mutuicho kibazo aha umuntu n'umunywanyi yamaze kuva murongo Kumbure ndayibutse yabaza guhamagara urabanza ukidondora ukavuga uti nitwa Mathias nitwa Robert ndi ngaha anye hanyuma gashikiriza icyumviro cawe. Aro. Alo. Mwiriwe neza. Karusi fumina mutwe. Eh Karusi eh, ninda twakuye. Gisha Pascal azikwirawe. Eh, ni sawa Pasika. Eh. Mm. Eh kazugira makuru dushikirije abaye ngaha Karusi mugenzi wacu Beze Pascal Karami yatamenye. Eh nukuvuga. Mhm. Mm iki kibazo abenegihugu twamaze bishyize gushyika n'uno munsi mm-hmm. twebwe urabona iyo fumbire yafumiye mm. turayikenera cyane mugabo wo kubaza urutete rwa fumi muri komine mutumba ntabwo rupfa rwose mm-hmm. kandi abenegihugu bapfanya amatishi mu mifuko mm. mugabo nta muhavo dufise Nibabwira ko ari kubera iki batabazaniye fumbire mu gihe igihe citera kiriko kirisa n'ikirangira. Ubu nta na gahunda twigira tumenya yuko tuzokwigira twironka n'umwavu. Mm. Abene kibugu bari amasite yamerereje bunyene nta muntu wari karateragira mm. ko atamwavu. Mm. Bitwasaba leta yuko yorawe katungishira akavu kuko kweri umwavu wabaye akarebera bahinga. Mhm. Ego kweri. Ndagushimire cyane Pasika. Urakoze cyane kuri amakuru duhaye ngayi Karusi. yego yego mbwira mm, n'icyo rugiye ikindi nacyo twebwe kurera isabune mm. isabune nko ku mukene kurera ibara ryaguye mm-hmm. ryaguye gute urabona isabune yahora igurwa amagana ane mm. igeze ku magana indwi urabona rero uri umwenegihugu nka twebwe bato batuvuye gukorera nk'umwenegihugu akaguhemba igihumbi n'amagana abiri mm-hmm. ugacuta kugura isabune y'amagana ko urumva ntudobo ukigaburiye wa muryango wawe niwe babwira ko badugije biciro by'isabune kubera iki abadandaza bazi batubwira yuko ngo zaduze hejuru sinzi igituma mm. urabona nk'ubu nk'iki kiza cya korona kuva cumi n'icyenda mm. bisaba yuko tuguma dukara umwanya wayo wose kugira ngo twikingire cya kiza mm-hmm. ariko nk'ubu nta mudandaza ashoboye gushyira isabune yiwe ku eh, ibaraza ngo abene igihugu ngo bakarabe mm. kubera nawe nyine ayigura izinje ntashobora kuyikura kubera abakenera inyungu irazinje kweri mhm. basaba ko leta yoraba ikatugabaniriza agaciro k'isabune kuko kweri barajyaguye mu bene gihugu mhm. urakoze cyane eh, pasika sawa sawa mhm. undi munywanyi ku murongo aro aro mwiriwe neza amaro cyane niyo mutanwe ragarutse ku murongo mu ah nyarusasa kugira de umurongo abandi yego cyo cyo Mhm hagarara neza hagarara neza ahantu telefone ifata neza ahora ibiza biracika eh, eh, yego numva icyo niko ndavuga nuko abo abantu hajejwe ibintu byangere mhm aro eh bibandanya ndakumva eh, nuko bogira urutonde gwiza hanyuma bakaza barazanangira ikwiye kugira ngo nisize turayikena mhm kuko urabona abantu benshi baza bamaze guheza gutera urumva ibwira zisabagire nkuko urumva si ibintu byiza uko urumva bamwe batera abandi ntibatere uca ari kindi kibazo mhm yego none babwira ko itariki iraboneka kubera iki abajeje kuyitanga ntabyo batubwira twe tuza tubona bazanye nk'imodoka imwe ukazibona ko arakwiragiza abanyagihugu n'abanyagihugu nabo uko tuba turi benshi cyane mm. uca usanga kwere abantu basigaye ari benshi nk'ubu uno munsi bayitanze muri zone gatabo muri komine kayogoro mm-hmm. ni ukuri ndabyo abantu bari bahari bari benshi cyane ariko iyo modoka nta n'icyo yabamariye ndagushimire cyane samwe ego hari n'ikindi kibazo ni cya kibazo cya ya mazi cyarananiranye ngaha muri uyu mutumba wa kigoma wagoma no kuri bwari hatahari rero bizaba binanira n'isoni kugira ngo ndagishikirize ku isanganiro kumbure ngira ngo icyo kibazo umaze kugishikiriza kenshi ni kurindira ababijeje uraba icyo bazokora ko natwe twama twayivuze urumva ko kitarakoreka ntibiba byatuvuye ko natwe ego ni nibara bagerageze kwere na cyane cyane nirangire niyo asasa mbere naduhanze ubuhoho ni hatari mm urakoze cyane samwe yego niba igwize ngaho ku mazone yacu nyine igwire kugira ngo twese tuyironke mhm, ndagushimire cyane yego ijoro ryiza na mwese eh, ndakwifurize n'umunsi mukuru mwiza w'aberanda mbe wibutse ujya mu minsi hasa muno munsi ah, jesi ndi umuroma ah, we nturi umuroma uri umuyisilamu cyangwa uri umuporoti oya si ndi umuyisilamu ndi umuporoti ah oke oke yego eh, sawa rero ijoro ryiza sawa mhm. afurika irakurindiriye burundi kayangana urumva ko alphonse kubwimana karufani azadushyira mu turirimbo twiza twiza kugira ngo muze murashikiriza ibiganiro yamakuru eh, yanyu muri ko muraryoherwa na turundi turirimbo undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe haro haro ni amahoro muri bande mutwakuye nizigimana nde eh, ni sawa reveriyano Asha ni sawa safi. Twakuri he? Yaba mvugo twakuri he Reveri? Sa? Uhamagaye uri hehe twakuri amajahe? Ndi hano yigi muri zone sinde. Ah, mu ruyigi muri zone mu ruyigi. Ego muri zone sinde mu ruyigi. Mhm, kazere udushikiza makuru nga mu ruyigi Jean Claude Shimine maratamenye. Yaba mvuga kuvyo by'abone. Mhm. Yabona kweri zizimbye cyane nk'ijya bari bazanye ya corona. Mhm. twese mu ntango duhiga ijana itanu ariko ubu turimo tuhagenda dusanga tuyigura batubwiye amajyana ane mm. sinzi igituma kuri kandi isabune ituhingurirwa hano mu burundi mm. ababikejwe abo bakatugwiza kuri kuko naho igura ntuyirenze iminsi ibiri mm-hmm. ugaca usanga kwera ibintu biragorana mhm, ya indi nawe imwe yera imwe bita gifurango ya yera ubu ugiye kuyigura kugira ngo bya gatanu kandi yahora kuri atatu n'itanu mhm, ya indi nawe ya savonoro imwe iri mu nyenyeri ubu ugeze ku mafaranga amajana indwi ya indi irimo inyenyeri ya indi ya savonoro usanga irimo inyenyeri ni kuko amajana indwi eee eh. mhm. mwegerero kugira ngo kugira ngo mubandanye mugira isuku mu gukaraba no mu kumesura impuzu zanyu ni igiki musaba abahingura amasabuni canke abajeje gutunganya ibiciro abantu usanga badafite amafaranga akwiye kwezi bakazigabanya ibiciro mm mu gijo giza sawa sawa na gijo giza reveriano sawa sawa mm ngutase ufise ibiterwa mu marugo burundi itoka amatekebe n'ibijumbu ubushaza ibiharage n'ibindi vyinshi ntiyazabawe burundi ufise ibiterwa njabukamazi ikawa yakanovera iri wawe icayica karorero kiri wawe kamwe n'ibindi vyinshi bigutase agurukukeyan mashinga uri mwari mubihugu vyose umutima wa afrika agaruka kayangane burundi ushinga icumu mu mashinga uri mwari mubihugu vyose umutima wa afrika irebo irebo burundi irebo irebo burundi n'ingujye hamwe be n'impongo intaringwa inyoni n'ibindi byinshi ubwo ni ubwiza buguta akaririmbo ni irebo burundi eh, kavuga ibyo burundi butunze aro ndagwaye mwiriwe ni amahoro ni amahoro turashima eh, muri bande mutwakuye alphonse niyo nizeye ivuga mu ntara y'abigi ni sawa alphonse yego turashima wumvishije mugenzi amazina yawe arufose ko ari wari mu buhinga bw'ibyuma yego nabyumvise mhm. ni umupapa akiri muto cyane kabisa w'amarori ngaho ntiworaba <laughs> eh, yaberewe rwose ntiworaba ni sawa kabisa mhm. kaze rero ah, dushikirize mhm. amatwebwe amakuru mucamenye eh. dufite indwara kweri yadukiye ibitunga by'ingurube aha ntihacari byarabutse umuti ibyo bitungwa by'ingurube mu gufatwa bifatwa gute bifashwe n'iyo ndwara ingurube ifatwa ishinga igihe kumera mm. hanyuma ntisubira no kurya mm. ni ukuvuga ifashe nko mu gatondo mm-hmm. ashobora kurara kuye mm. eh, twagomba dusabe rero abajejwe gushaka ubworozi kuko si imirimo iyo ndwara ifata mu bitunga by'ingurube kubera iboraba ko bacurikira cyangwa umucancu niba babiri none yarufose bajya ba veterineri bajya bajeje gukurikiranira ibitungwa ico kibazo baramaze kukimenya ngaho mu ruyigi barakimenya baraza bakazivura kandi bazivuye bagize gusa n'amahana y'ibo cyane kitari gikize mm. yego niyo ko tuzi yuko abantu benshi usanga bakunda akanyama ibyo biba byapfuye barashobora barasubira akabyihereza aha arufose yamaze kuva ku murongo ndabibutse yuko ikiganiro ari ayiwanyu havugwa maki muraduha muraduhamagara kuri mirongo irindwi na ubusa mirongo amajana icyenda na mirongo abakoresha limiter ni mirongo ubusa mirongo amajana icyenda na mirongo abari mu biro eh ni mirongo ibiri na kabiri ubusa kabiri kugira ngo duce tubakira kuri mikoro muteramanyina jean marie vianney ndakumana alphonse kubyimana ari mu buhinga bw'ivyuma tungere tuba ikaze mu kiganiro ayiwanyu havugwa maki Africa, ndi mutima some twakire undi munywanyi ku murongo yamaze gushika ku murongo aro uyu aro aro munywanyi aro mwiriwe neza ndabaye mwiriwe eh nanjye ndagwaye mwiriwe ninde twakuye eh ndi Fisto mukayogoro batazira muhera eh ni sawa Fisto yego ni sawa kweli ah mukayogoro n'amahoro turashima aha uh -huh, ka... Eh, aho bitandukanye none ngaha mu gisagara cya Bujumbura nubakabeyo ni kenshi mu kanya ari umunsi yaguye cyane gose iyo ntaguye oya ino ntiyaguye kweri n'igikoma kitagwa eh ku munsi mukuru wa beranda wari igihugu cyose ngiraza kwashika mu ijoro eh ko nabasha mwese twabunimbaje kweri eh nawe wari wagiye gusenga afitso eh ko nashitse kweri parwasi ya ya ya nkuru nziza patiri yabasomeye abahiriwe abari wayakiriye gute ngo dukundane nk'uko eh. nawe nk'uko mutima mweranda yadukunda eh, yavuze ngo arahiriwe n'abahamwa bahugwa kugororoka ngo n'abafite inzara n'inyota eh, byo kugororoka basha turabigendera kure mhm, kaze udushikiriza andi makuru ufite w'abahengaho mu kayogoro ah, mu kayogoro kweri nk'uko bamaze kubishyira ko bamwe mhm. ni ukuvuga ko akangiri nta irakwiye kuronkange ikwiye kuko niyo igaburira intara zindi zo hagati mu gihugu mm-hmm. hanyuma rero ikindi cyongera ko kimwe cy'umushikiranganzi yari yafashe indirimbo z'amadini atoza arasenga ku minsi isanzwe iya kane n'iya gatanu mm. agatanga umunsi wa gatandatu n'uwa mungu mm. none harimo bamwe usanga ariko baramuka nka saa kenda zishira ubuca cyangwa ni icyohajya abantu bagiye kugikingira bari mu gaciro hmm. ntawuzi no kwingingo zikora kuri bamwe abandi zikabarekurira ibyo nibyo nagomba amenye ko abandi barubahirije ijya ngingo y'umunyakubahwa ushangaje hmm, ariko fisto ningingo yafashwe nyene n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yuko abafise amashengero batarekuriwe gusenga umwanya w'akazi ariko ibyo bikakorwa kwa Mungu no kwa gatandatu amashengero yo barenga amategeko agasenga muri cyo gihe bari nkayahe aha Fisto Kumbure yatu aratunyoteje agiye atubwiye ngo yabasenga saa 9 y'ijoro ariko aha twakirundi mu mwanya ku murongo aro oui ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza namahoro Gundi wito ito. E, kaze toma kuisanga inami kwisanganiro inama isumba ingingo. <laughs> Ego mutama. Mhm. Nta bindi dushima imana kuko Mm -hmm. Uwele ya maja hei toma. Ayanyabitsinda ku mutima w'ikirungo. Aha, nyabitsinda kabisa ndahazi. Ego cyane kwa ko Mm -hmm. Ego sawa kabisa cy'imana. Mhm. Kiretse ako kavura kaguye nyabitsinda harandi makuru wodushikiriza abaye ngaho wanyabitsinda tutamenye. oya nta bindi bishasha kweri eh uri akavura kaguye Ego kabisa turanezerewe. Kumurengira ngo kuno munsi waberanda Imana yabonye utingaho inyabitsinda akavura ntikogenda katashitse. Aha. Undi munywanyi aro? Ego Eh mwiriwe neza ninda twakuye? Nizawa ni ni ko bamuri komine yabitsinda intara ya Ruyigi. Mwitwa bande? viyeko viyeko ku mutumba wa ruharo nyine nyabikindi intara ya ruyigi viyeko ko nyine yego mhm kaze rero dushikiriza amakuru y'abayanga nyabitsinda yego twebwe ari uwacu muri sone mu waji mhm dutanze amafaranga ariko papiye ko bashaka ngo yarahetse uwo tuba tugiye kugurira ikintu amafaranga yiki amahera nyina ya nyine dukoresha yo mu Burundi mm, bacabwira ko yaheze bafuna eh, bariko kapiye kurasa imviko vyapfuriyo le ibukuru mm, abari inoti zangangaye zijana za bitanu z'ibihumbi icumi inoti zikunze kuba zaheze zibari zangaye guhera ku majana atanu kugenda ngo n'inoti y'igihumbi bitari kurushashi barayanka yego mm. musaba rero babazanira inoti zishasha ngaho mu nyabitsinda yego nicyo twagomba kuko uyatanze baca banga muganaho nabyumvise ku iradiyo mm. yego ndabushimire cyane kumbure ngira ngo uh, ababijeje bazoraba bakure izindi noti zishasha muzobandanye musuma ibintu nkuko mwahora Ego aho ni sawa Ndabushimire cyane Vieko Ego murakoze Asha nawe ufise akazina kwereka amateka Vieko Komera <laughs> komera Eh sawa sawa Vieko Sawa Eh Uraniteka Tagukunda Burundi undi munywanyi ku murongo aro yego ndakwaye mwiriwe mutamu ni e, sawa eh ni sawa eh turashima eh ninda twakuye jewe ndi bigirimana tasiye ni sawa tasiyano eh ari bihembe mu komoso ah mu komoso no musi mwatwakuye muri beshi inyabitsinda e, ah inyabitsinda mu muhwazi urazi tasiyano oya ndahazi eh kure cyane ariko icyo uragomba gushyikiriza nanjye ya ya ya tasiyano cyagina atatubwiye amakuru inyabitsinda ku murengera agaraje kugaruka tasiyano labugende kwa botike ushire mu tundi tuntu tuze kuza tubwira amakuru undi munywanyi ku murongo aro Allo ni sawa ni sawa eh ninda twakuye anitwa na hayo Suleimani changu tochenda juu ni sawa Suleimani eh ni imori kabisa ah ichanguzo ni sawa kaze rero tubwira amakuru yabaye ngaha hanyu hanyuma nagomba nunganire kuwo muntu yarangiriye kuvuga ikibazo cy'inoti zaheze mm. yevrema natuze gino nk'inoti na jana asha ni ikibazo kabiri mm. cyangwa izi noti z'igihumbi humbi mm-hmm. nka nsanzwe nikorera muri salo do -hmm. urashobora kumwa umuntu ntutumwera amajyana atanu cyangwa amajyana ane mm. wegeye kumwa umuntu ukabona guhaye iby'ijyana ajyana nka byine zaheze mm-hmm. ukaraba kubirigura shwana ugashyiramo kubihangana kabisa mm. ego nagomba kabisa ntera kamo nk'abantu baba babigejwe Mm, utiriwe inoti zaheze zirabateranye n'abakiriya banyu mu gihe bariko barabariha amafaranga yaheze yego kabisa uraheza kumwa umuntu ukabona guhaye nk'amajana atatu yaheze ukaraba kumushwanira ugaca ubyihora none nawe uciye uyatwara nk'ahandi hantu nk'akarorero ugaca ugenda nko gusuma nk'ibindi bintu baca bayanga asha barayanka kabisa iyo amahera ashobora kwanka nkaba abatoza kori Mm. ngo nawe nyine ngo ntaho yatwara ngo baramushwanira ngo ntibajya baba bagejwe kubakontoro mm. ni iki none sure musaba kugira ngo urudandazo rwanyu cyangwa akazi kanyu kabandanye gakorwa ko kahora ntibarahera utuntu tw'ijana jana mm. cyane cyane n'iz'amajana atanu zisa n'izayo mm-hmm. ndabukengurukire cyane sureyimani eh ama n'ikibazo cy'isabune isabune zabaye akananira amahirwe no iyo mu cyankuzo nta sabuni muronka oh, yashazimbye rwose nk'aka kibururu kahora ku majana atatu ubu kageze ku majana ane mm. kayo nizo twaba tugira amajana ane n'itanu ashobora n'amajana inzu mhm. yego urakoze cyane sure kuri amakuru duhaye umerakomera eh sawa sawa nawe ugira ibihe byiza n'ijoro ryiza yatwese eh go bayubundi wobukunze kurusha abantu ko kahise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukundisha bundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nkabo si nkabo kuri mwese igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo. duhereye ku mwami mwami w'u Burundi yarumukama kamira makoyano abarundi yama amahoro amahondo akuzura ibigega yari bihe ko bizima byozimanga n'uburundi bukazishaka aha nukure muhandanye mutwakura mutubwira amakuru yabaye ngaho iwanyu aha undi munywanyi amaze gushika ku murongo alo ndagwaye mwiriwe ibana kumengura ahantu mengura kuvugira ahantu mu kinogo musaza ninde eh ihagara neza bizimana eh, tukumve neza wace wamaze kuryama eh, eh eh utwakuri herero bizima hehe komene giharo ah eh. mbe wavuze ko ari bizimana nde Mhm, imbuto z'iki eh, biza biracika bizimana arabo hagarare neza kugira ngo ushikirize icyumviro cyawe uh, cyumvikane aha bizimana reka tubwira ngo ikibazo cy'imbuto undi munywanyi aro aro aha aro umunywanyi mhm. biraruko nakoko agatelefone gaceka mugora twakira undi munywanyi aro namahoro eh namahoro namahoro namwe ni sawa eh ndibize imana mucankuze nongeye ugaruka eh bizima nyarusa kugira ngo tuho akarongo abandi ikintu agame mvuge eh ni ikibazo masabu ni kabisa ibintu byaduze kabisa sinzi gitwa no muri sabonoro abategetsi barabibona na ko muri sabonoro badugije ibiciro mhm mm kabisa natwe kuturabira muri sabonoro kabisa bakaraba canke biherera mu badaza n'abadaza babiduze mhm, kumbure ngira ngo nka jewe ivyo niho bibaza jewe eh kuko na jewe isabu n'indayigura mu bandi sawa kabisa barabasha bazipunguze kabisa nyene nyine mishi yahoho isabune imwe yirabura na majana umunani mm. imwe nayo ya korona ibona majana ane mm -hmm. kabisa baramenye kabisa badupfungurize kuko nk'ubu nyene nk'umukene biramugora kugira akagure mm, kumbure akamo kawe kumviswe n'ababijeje bazoraba bapungurize igiciro cy'isabuni yego kabisa eh, ndawushimire cyane bizimana sawa aro aro mwiriwe neza Eh amahoro cyane niyo nkuru Samuel mu kigoma hagoma nani bagiye kuvuga Eh nyarusa Samuel ubyaduhakanye akaryo abandi yego ikintu nibagiye rero kuvuga ngaho ku isanganiro ziri cyangwa cyangwa imaze gushika arabuze ubona bamanje kuvuga ngo ngo batangure guheza abakozi ba leta umenga natwe ntitware hanyuma y'ikibazo nk'icyo bari bakwiye kuraba ukuntu bogiye inyanyura nacyo nyine kuko natwe bw'abenegihugu bato bato kiratubabaza cyane kuko urabona n'ijya tike tuba dufise ntiba yanditse ko umukozi wa leta cyangwa umwirimizi ni ukuvuga rero mu gihe rero ibyatike iba yanditse ko bimwe mhm. ni uko batoza baracagura ngo abone abakozi ba leta cyangwa abana banabirimiza mm. eh, ntibagiye ku rutonde rwiza hamwe nimba yoke hamwe uwo mwanya dukehanire twese mhm. eh, hanyuma ikindi gize kabereye mhm. ni iki kijyanye n'iri shirenge ryo muri tanzania no kuri rya doze rirarenze ariko hariho umugenzi wawe ya telefone avuga ko babigabanije hariya mu cankuzo oya ino kweri ino ntirirakoroka kweri ko ashoya cananiranye twema ko nukuraba neza ibintu bijanye nyanyurwa kubera naho nyene amahera y'uburundi Burundi arata agaciro cane ko navyo bitari bikenewe yego mhm. urakoze cyane samwe yego sawa na mwebwe yego eh. undi munywanyi ku murongo aro aro eh ni sawa Ego, mulavuka na kwize mukike. Ni sawa kwize? Ego. Akabeho ngai mukike ni gute. Ah, mukike bem. Mbeni kwize rande. Eh, urazi ko itiranwa n'utwara inkino za atletisme mu Burundi. Nabo nyeri twa kwize radio done. Eh, kazere ugira icyo ushikirije amakuru ngai mukike. Ego, ariho ruwanda ruri mu kabezi. Mhm. Ruwanda no umuntu yarandiye akarimo. Mhm. yaranduye akarimbi turaja kumwitwarira baraduha umutahe gusika n'aho baduha imitahe izira ku isimi n'ibiri mhm yeti tugaca tubaza ati none umuntu aranduye akarimbi bamuha imitahe ngaye yo kumufata mm. itsinda rero n'aho manza baduha imitahe yo kuwa mungu no kuwa gatandatu twe mm. rero randi vyema mhm mwarambi niyo mitahe yasohotse isaha cumi n'ibiri yo gufata umuntu umwe ariko amategeko hari ukuntu avuga umuntu bamuzaniye umutaye ntiyitabe baramuzanira uwundi mu nyuma eh, bagafata izindi ngingo oya twebwe ahubwo abacamanza nibyo nibo babifitemo uruhara kuko niwo kwandika imitahe cumi n'ibiri ku uwo muntu wumva barazinanye eh mugabo urumva nawe nyine yobanza akitaba umutaye wa mbere akumva ibyo bamubwira hanyuma atabishimye akunguruza nawe Mm, urumva nawe nyine ko aba yagararije bajya abacamanza bajya baserukira leta nabo nyine nicyo babereyeho kugira ngo baze baratunganiriza abantu niko baba bakwiye kuduhana manda yo tukamufata ariko ntibayidu muyegereye mm. icyo umusaba ni giki dusaba yuko ahubwo umushyikirangantego w'ubutunganire ngo turabira ibibazo biri ngaho kani yo tukamwereka bisi. mitahe bibi mm. urakoze chane diodo. aro ndabumva cyane eh nanjye ndakumva cyane ni sawa yego cyane eh kumenga kuvugira munsi y'igitanda hamaze kuryama yego eh ndavyumva ko nyine umenga uri mu busaswa ninde nzambimana nzambimana ni sawa nzambima eh karibu rero dushikiriza makuru yabaye ngamu rutana rutamenye urumva amakuru mutamenye mhm twagomba gutera kamu mukuru w'igihugu mhm duhereye turebe ibiciro byase gutorerwa umuti aho twavugiye ibiciro nk'ibihe nzambimana tomora benshi bamyavuga isabuni namwe ngaho mu rutana n'ibiki maze mpagaze kuri ikibazo cy'isabuni nyene mm. ariko umukuru w'igihugu siwaduzi isabuni siwaduzi ibiciro by'isabuni naniwe yari yazikoreye cya gihembwa mm. utewe n'ubunye asubire afata ingingo isabuni isubira igabanuka ibiciro neza cyane aha kumbure ngira ngo mu biro mukuru w'igihugu abajejwe kumukwirikiranira ibijanye n'amakuru bavyumvise bazomuha ubutumwa yuko mu musaba yuko yogabanya ibiciro vy'isabuni aha nzambimana yashikirije icyumviro ciwiwe undi munywanyi aro amahoro cha eh nawe amahoro y'imana bane nawe yego ni sawa yego ninda twakuye yego imana joseph karutu munyabikere ku mbabazi mu madaga mhm. karibu rero bigira joseph dushikiriza amakuru yungaye karusi eh, amakuru nagomba kuvuga ko mhm. ajyanye n'ibintu by'amasabune mhm. uri kuri isabune kuboneka ugwa amajana indwi yaho uri kugwa atanu numva ko ari agahomerabo ubudandaji kuri mu bushikiranganji bw'ubudandaji barabeho inyanya icyo kibazo bazoba bakoze ayandi makuru nayo nayo gushima kubera shaki shaki karukwa tugukidiyumvye mm emwe turashimira nyakubahwa musitanteri ingene bakoranye inguvu hama kikaba kirengana hmm. ariko mugabo baze barabe bakifuza amabuye kugira ngo imvura iguye ntaze hashukanyuke impera hmm. hanyuma radiyo y'isanganiro yabafashije kugira ngo mushyikirize iyo ngorane yayo yoyo nta kantu ushikiriza kukwishimira jewe no gushima kwe no gushima ingene bakoranye umwete bifatanyije n'abadandaza n'abenegihugu eh yego eh natwe rero ntudushimira none Joseph ko twabafashije kugira ngo ikimazo cyanyu kimenyekane eh twe mwe turabakengukira gose badisanganirira karambira gahora ariko niko ariko niko birambanze kubikubwira Joseph ahubwo ivyo bari kwa yakirikare oya <laughs> nta kimwe nta ngorane musanzwe tubakunda kandi eh, tubemera eh, sawa rero nanje ku izina ry'ubuyobozi bwa radiyo isanganiro turabakengurukiye kubona eh, ikibazo mwari mwashikirije cyatorewe umuti inyishu yego mugira ibihe byiza aho ku isanganiro sawa namwe mugira ijoro ryiza nganyabikere nkongorerwa abarundi bose n'amajambo mfise yo kuguhaya Kaye ye gacika ntibunge weragirya basokuru amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaga n'ibiyaga bigutatse uburundi rw'umutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa byararera kuza burundi ibibondo byawe wibarutse twese abarundi tuzokugwanira tuguteza imbere mu mahoro amakungu yesu aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi n'umutima wa afurika zo gukunda gushika akaririmbo n'inzo gukunda gushika gupfa igihugu canje c'u Burundi nawe aho hose kano karirimbo ukiyumvire ko kuzokunda igihugu cawe naho ho bari tutagenda neza ukavuga uti igihugu canyibarutse nzotegerezwa kugikunda gushika gupfa undi munywanyi ku murongo aro aro ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza cyane namahoro namahoro ni bande mutwakuye nitwavye amazi gitori musongati uh, eh, imusongati yo mu rutana rutana neza cyane aha uh -huh. kaze vigito Mm-hmm. kuri gire kuri aho havuga amakiyo mm-hmm. wa gatanu nababwira ibijyanye n'ifumbire mm-hmm. ariko kuwa gatanu cyari ikindi kiganiro cyitwa gira icyo uno munsi ni aho iwanyu havugwa amaki mm, yego cyane none rero nakeneye ubwoba eh ninde guteye ubwoba usokereteri eh sokereteri wande amusanteri eh je ndavuze nti abuze kandi je nsanzwe ngiye isoko ndi umwanditsi mm. twashyize hamwe itongo mm-hmm. kujya umukuru w'igihugu abisaba nyine mm. muri muri koperative yego eh. nyuma dusaba imifuko itandatu yanjye mm-hmm. mugabo gushyira uyu munsi twamaze kuronka umufuko umwe mm. ariko maze gushyira ku iradiyo naciye numva iterabwoba ndetse na nijoro bantera ubwoba none rero twasaba yuko kujya twatanze avanse bakaba babona igitigiri cy'imifuko umuntu akeneye mhm. widuha mm. amasekirite nawe akora akazi kiwe hanyuma abajejwe uburimyi n'ubworozi ko umukuru w'uburimyi n'ubworozi muri komini arabizi mhm. hanyuma rero kuri barantera ubwoba kuko nta ngorane biteye mhm. none bagutera ubwoba bavuga ngo iki bavuga yuko nabarenze yuko angere itahari kandi ntayihari kuko nk'ubu honyine nyine wumva hari imifuko amajyana ane ku bantu barenze ibihumbi bitatu mm. uca wumva ko atacu bokora mhm. eh. none we n'igiki wosaba kugira ngo umutekano wawe ubandanye ucungerewe neza aha biboneka ko victoria amaze kuva ku murongo ngo ariko aratwega ubwoba ariko wewe uri kurankurikira ntugire ubwoba kaze udushikiriza amakuru yabaye ngaho iwanyu tuyumve e, kuko iyo ibintu bimenyekanye biratuma n'abajeje gufata ingingo e, bagira icyo bakoreye ko undi munywanyi aro aro aro e, eh, aro mwiriwe neza yego mama e, ni sawa yego Jerome Bubanza mm, Jerome Bubanza yego ngai Bubanza ni sawa Jerome yego mhm amakuru yabaye ngaye Bubanza mugenzi wacu Space Caritas kabanya natamenye barayana ibiciro by'amazabune mm. bigeze kure cyane mm-hmm. leta mbyeyi leta nkozi yacu ikwiye mm-hmm. kuraba mm, zifashe gute gusa umunyagihugu mm. muto muto nko kwikingira korona bica bigorana mm-hmm. kugira ngo adasabona akaraba n'umuryango nayo nk'igisuko cy'umwana nabyo igisuko cy'ahora bisa nk'ana ubu ni ijana ubushikirangange na hano burakwiye kubiraba bukagabanya ibiciro umva hari abana usanga yarakinishije segonde uca usanga umubyeyi arahangayitse kukimuha ugasanga ntatashye none rero wabwira ko ibyo biciro biduka kubera iki abadandaza abadandaza bari muri ko murababaza impamvu babasigurira ko baduza ibiciro kubera iki batubwira ko ntaho babirangura byatsi hmm. eh. mhm. ndabushimire cyane Jerome murakoze cyane mhm. undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe Na mahoro. eh sangwa ikaze ku radio isanganiro inama isumba ingimba gome mhm ninda twakuye twamfashi jalo inosa wo muri commune nyabihanga ku mutumba wa makamba mhm sawa inosa Eko na mahoro. Mm, kaze dushikirize ya makuru yabaye ngaye inyabihanga. Egome. Mm, kaze. Amakuru mutamenye. Mm nala ibithiye kamasabuni mm mhm kumbure inosa yagomba tubwire ingene amasabuni nyabihanga yaduze aza kugaruka aro enitwa mana liyo mana liyo nde Elia Eh vuga utekanye Elia nta kibazo utekane ushikirize cyumviro cyawo umutima uri munda Mu ntara ya Komini yahe komini nyabikere ah, nyabikere yego kaza udushyikiriza amakuru abaye ngahe nyabikere imvura yaguye yaraguruye amegosi wa muri mm. gato muri zone yahe zone gato mm. yego kuri amazu bagurutse yibangana gute inzu zagurutse zivuguruwe niyo mvura ngahe nyabikere zuba zingana gute eh, ari nkuko ziri ku mari nizo zaguru mm. eh niki kino ne mwosaba kugira ngo na cyane cyane yabashikiwe nivyo vyago babandanye kuba nkuko bahora aba twagafasha nivyo vyago mm yego eh. sawa ndagushimire cyane imana ariyo Elias Aro? Eh. eh, ni sabuni boneka ngaho. Hey. Mhm. Aha, Elias yamaze kuva ku murongo twakira undi munywanyi aro. Umiriwe neza. Eh nawe uri nyakubahwa cyane gose ninde? Inde? Abangana. Ntabangana. Utwakuri he ntabangana? Mwakiro. Mwakiro ni mu ntara ya Muyinga. aha kaze rero dushikiriza amakuru yabaye ngaye mwakira ikibazo hmm. umuntu yashikiriza kandi bose bakivuze nk'abantu bakivwa leta mhm. ikibazo cy'isabune cy'ukwereye nkabona ndacumva hiyo mu za rugigi ariho giteyebwa abantu ari nakica ino niko kimeze ni muyinga isabune izatanguye kubura amakomini yose n'amasoko yose ujyamo isabune n'amahera amajana ibihumbi hmm. rero rero burya na twahize cy'umunyagihugu mukuru yokora twakivuze mhm. musabe rero eh, bwana mm, ntabangana urabipfuka nyine hanyuma eh, nk'ubunye eh, akenshi hari umugani bakunda guca mu kirundi ngo umuntu akuraba cyane akawutera kuyikwiza kumbure ababiduza cyangwa abakora isabuni bashobora guca bakora nyinshi zikaboneka hanyuma zikagabanuka ibiciro muganda zagiye kurankura agasanga ibintu byaraduwe mm-hmm. kurankura urutonde yari yakoze yandika ibyo agiye kurankura ibyo mm. byaraduwe urumva atekereza kutabirankura agakora ubutumire nawe bw'iwe bwo kugira nawe atabiguriye urumva mm. ntumugwanya kandi nawe si ibyo yikorera agenda ari murangure none rero se kurokora nta na kimwe ngenda mbona mm-hmm. ndagushimire cyane buwana ntabangana ubwire n'icyo ryiza nkayo mwakira yego mabuke yarakorotse isukari yarakorotse n'ibyo bintu byaguma bivugwa ibyo byarakorotse mugabo isabune kabisa irabaye indara n'isabune izokoroka mu bandanye kwizera imana ha yewe eh ibintu tubona biduga oh. ni kubandanya mwizera umukama azobikora bizogena neza acha murakuvugira hejuru sinzi sawa sawa ndagushimiye cyane kubona watwakuye nani nawe guhezagirane n'uruvyaro rwawe rwose n'umuryango wawe wose Mm-hmm. nuko rero tuba cyasigaje iminota ishika kuri ine abanywanyi ba nyuma hanyuma rero munyarutse munyarutse mutwakure kugira ngo mutubaho makuru kuko mu kanya kabisa ntandabwira uti bye bye kugira nanjye usubire kumuhana kuraba ingene biriwe yewe burundi ngucurarange yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurara usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri gasa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara rekusa n'imana yakungabiye ndacyarindiriye ko mumamagara kugira ngo mushikirize amakuru yaberenga iwanyu tubaza kwakira nka telefone zibiri cyangwa zitatu za nyuma kugira ngo ndabasezera ariko imbere yuko ndabasezera n'ubu tuba kugira ngo muduhamagare muduhe amakuru yabaye ngaha mu kibano Daddy. dushakire undi munywanyi aro aro aro eh. ninde eh, eh, ubu sasa kari hewe yewe Alo. Uyaro, mwiriwe? Eh, muri kumwe na Jamari mwiriwe. Jamari nde? ni nzima jamari nyabitsinda mu rugi ah, ni sawa jamari ya ni safi eh, karibu duha amakuru yungaye nyabitsinda igihe eh, ngo bamvuge ku makuru nagiye ku zone mu hwaze muri koperative usanga mhm. hariho ukuntu amafaranga ariko arankwa mm. amafaranga ariko turakoresha ah, nyine asanzwe amaze kuba twavuga ko ashaje mu arakura mm. rero rero kicara ntangaje kubona amafaranga yankwa kandi akanwa atangazo twumvise kuri radiyo ngo amafaranga ashaje ntituyakire izo noti basizeho izangahe n'izangahe jamari guhera ku noti ishaje ni ukuvuga ntibaraba ngo imeze gute yaba guhera ku inoti yose ishaje ngo urimo papiye kora ngo kuranga umutwe muhomeshe iminyari naho inimero ziba zikwiye barayanga naho ziba zikwiye kugira ngo iyo nimero ngo iyo noti ntibatora kubera no kubatoza ntibatora natwe inoti zacu dukoresha zirashaje kubera ubona atanshasha ziriho zirakora mm. twebwe bagwadise nimba ari itegeko ryavuye hejuru yuko inoti zishaje zihari batubwire ama tuzishyire muri pubere hanyuma tuzibahereze bazi barahandi bazibika mm. hama baduhe inshasha mugambwe tugikoresha izi zishaje twasaba tureke tuzikoresha uku nyene turindire itegeko riva hejuru mm, ndagushimire cyane jamari ego na twebwe ngaha ikirungu ivyo vyabaye mugabo twasaba kabisa batworohereze uko ntandi mahera dukoresha yandi mhm. jamari kumbura icimvuriro yamaze kugishikiriza kumbure nakire telefone ya nyuma aro aro ndagwaye mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye yirike kumuvumu nayo inde Erike kumuvumu nayo ariki eh kaze Erike unyarutsa nyarutsa umwanya watu jana Erike ndagishika kutunzweke ibigori ni ibigori nibaje zaza tahatse ndani ibigori ikombe niko n'ibihumbi bitatu n'amajana umunani ibigori eh ibihumbi bitatu n'amajana umunani ku kilo bamaze gutera ah, za mbuto zimwe zishasha aha kumbure Eric icyumvirano yamaze kugishikiriza ni nawe cyaturangiriza ikiganiro ahiwanyu havugwa maki munsi ndabakengurukire mwege mwese mwatwakuye hari uwitwa eh, eh, biragara eh, hari uwitwa Joashe bigora kwanka yatwakuye ari mu ruyigi niyo Samuel yatwakuye ari mu Kigoma goma na bizimana jean paul yatwakuye ari imishiha mu cankuzo hamwe n'undi munywanyi yatashoboye kubivuga izina twakuye ari mutaho hari mugisha pascal yatwakuye ari karusi hakaba nizigiyimana Reverier yatwakuye ari mu ruyigi arufose niyo nizigiye yatwakuye ari mu ruyigi fisto yatwakuye ari mu kayogoro hakaba na butoyi tomo yatwakuye ari nyabitsinda eh, eh. hari n'undi yitwa viyeko yatwakuye ari nyabitsinda bigira imana Eh, eh, yatwakuye ari nyabitsinda hamwe na hayo Suleimani yatwakuye ari mucankuzo bizimana yatwakuye ari giharo radio Diodone yatwakuye ari mukike Nzambimana yatwakuye ari mu rutana eh, Bigirimana Joseph yatwakuye ari nyabikere Habyarimana Victor yatwakuye ari musongati Jerome yatwakuye ari bubanza hakaba na na na Inosa yatwakuye ari nyabihanga hakaba na Mariam eh, ma, Elias yatwakorera ari Nyabikere akaba na Ntabangana twakorera ari Mwakiro hamwe na Jamal niyo nkuru yatwakorera ari Nyabitsinda na Eric rero yatwakuye ari mu ntara ya Ruigi. Mukanyisase mu munota umwe isaha zitatu z'ijoro zisakwa zirumanye neza nino rero ikiganiro ayiwanyu havugwa amakicu uno munsi giciye kirangirira ndabakengurukire mwege mwese mwari mugiteza abiri ndamushimire na alphonse kubwimana yari katuma amajwi abashikira ngaho iwanyu atatunenge jean marie vianney ngendakumana narindemesheje kino kiganiro ndabasezere ndabifuriza ijoro ryiza n'umunsi mukuru mwiza w'abatagatifu kuba Kristo bose barurikiye mu idini rya katolika mugira ijoro ryiza n'abanyafurika kumenya ibyo muri quartier ntabyo niziye